Awit, Kabanata 50 Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh ay nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Zion, ang lunsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik, sa unahay nangunguna ang apoy na nagngangalit. Bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitay nagahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoot saksi laban sa Israel hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos. Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at taong mapangapid ang siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayoy dinggin ito kayong sa aki di pumapansin, kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sinumang sa inyo'y makakaligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.